hanagura n'ibyo biyo by'iryo dirisha we jisi hmm. mbona ingene byasubiye gucafura kandi hacindwa izibiri ndabihanaguye hmm. indwi zibiri erega ni nyinshi hmm. kandi noneho imvumbi n'igihe imigwa byo byo imvura itaguye ngo izime no mu kanwa ririndira utamenya ingene byashitseyo jewe nanjye na mm. jini kagona afite ko mbana na mukadawesha yego ndaza nshikira ku mumama umwe yitwa gudura acuruza ubuyi kuri parikingi afise abana bitwa vanessa na nela nivyo yego yewe mama ndamutse kuko nane ncururiza mani kasi hajya kuri parikingi nyene yewe mm, nuwo aba muri iyi karitsiye ku musenyene namumenye n'ukuri mpora ndamushorera ubuyi kandi nawe nyene hari igihe anshorera ari amahera akeneye kurungira Hmm, ok eh? ntihagere rero nahora nsembera iyi yose nari maze ikagona hmm, hajya ni hafi yego turasimba kubaramutsa cyangwa nabo bazi iki eh. njayo cyangwa baza eh. ntuzo nababarire ko mba hano kubera banyirukanye nk'imbwa bagashaka kumpebesha akazi mm. hm, bakishima baba no mu ngo ni inzu sha nta kundi mbega nyine wateka cyangwa ufungura muri resitora aho nashikira hose mm. kandi natwe nibaza ko twoteka ego nta kibazo turaraba tukaza turahabura ibyo dukenera gufungura mu nzu zibiri tukajya dutanga ayo mahera si byo none ego gusa twoza turakura none mu guteka no mu gukora utundi dukorwa ego nk'umwe mm. agafata indwi ubundi indwi ego aho ni sawa ndahejeje rero nza ndagufashe kumanika rya rido ehe gai eidzo mhudzo nsigadhura rahudzi mesure niwamesa yunifomu dzavanhu ah, ndagiye harakei gayela gai ui mama niviki mbega kwivyiyumviro vyakutwaya umenga neza na neza wibereye muyindisi urara ugaruke hano shaho mm? ndi ngaha aho uragera kugira ibyiyumviro bigutwara umutwe aho wicara ahantu ukamenga uri eee eh, burya birashika ibibazo ni byinshi ndafise ibibazo nyabuna jewe nayo weho no kujandajanda ehe ubu nawe iby'amatelefone birabyutse mbiyo ni iyande iyo nyine iyi ni iy'umwana twigana nimba yarayikugabiye si gusa telefone umaranye indwi irenga wowe ntaheza ngo ayikenere e, iwabo baratunze mafise nyinshi urabona ibikorwa bikurindiriye riho ntugu umusamazwa n'iyo telefone rero ndabibona nta ngorane hanyuma eh, hiraba oya nawe bawumviriza iyo umuntu ariko arakubwira jenyewe ibi bintu biriko biragusamaza gushika hiyo oke nayibitse wari uvuze rero ngo iyi pantaro igiziye mm. mukama oya ni ukuri ndiko ndumviriza mbarira iyo pantaro ya so wawe ntuze kuyimesurana n'iyindi kuko harimo irangi eh. reka nje kugura ndayo ko noronka na bitanu vy'agafuku uyu munsi mugabo mama niki hariho ikintu nashaka kukubaza ubu nyene gagaye ntubona ko ngiye none ko ejo watashe twamaze kuryama hmm. nibiki none ko mbona utanafunguye ndaba ndafungura ninagaruka mpereze ya mafaranga nagurisha ya ngurube tengenge mm. muta eh? washaje mm. urigera ubona ndakubikira amahera none waza kuyunguruza uyarondera kwiki ntuwe mm. warayagumiza aho nayabitse oya reka mbanze nugurura idirisha habone neza uti rero urinda eh, kuyugurura noneho wayungururije ntuhazi mm. nyarutsa barandindiriye nje kuri kakavi nagura n'ukuri kw'imana jewe akagira amafaranga ntunguruje ahubwo ntiwibuke neza aho wayashitse none gaheme jewe hari ahandi nigera mbika atari ngaha muri iyi mari mm. eh? kandi niwe uhazi wenyine yego nsanzwe ndahazi mugabo ntayo nigeze ndaba igihe wayazana ntuzi hmm. ko ari wowe wenyine wayibika yego ndabyibuka eh. kandi urazi ko nagiye kurondera agacupa mbanje kuyabika oyakuramwo byose urabe neza ari ngaha ko nzirikana cyane imbeba zihari reka naho zohaba eh. nari nayatekeye ndashimika ntizari kuyashikira hmm. eh, nsuke hasi byose basi turabe oya turayatora jewe numva ndemye kuvubaho hari amafaranga wari bwigera utakariza mu nzu reka nta na rimwe n'ukuri nico gituma nanibajije ko wayunguruje kama w'ikigongo aha mu mpuzu hera urabona ko atayariyo kama w'ikigongwe none yoba yagiye hehe mbe yari yose nyene kujya bayaguhaye wumve n'icupa nanyoye mm. guze muyo nari insanganwa zari raki izo zitatu zikwiye neza yo oya yemwe ayo mahera ntiyokamangana n'ukuri yo umve umve none we ntubona ko byahetse oya raba hahose ubona harayariye none ibi bintu n'ibikigamana yanjye iri dirisha none wasanze ryuga umve ye mwumve kandi uri kurimbaza kandi ari wowe uhejeje kuryugurura yo turashahutse mana yanjye amafaranga yose yapfuye mu ngurube pi ibi bintu ntibishoboka ntibishoboka na gato uwo muntu yinjiye ngaha mu nzu yoba ari uwahehe eh? eh, reka nta muntu wo hanze yaje kuyiba n'ahandi turonderana ni mu nzu ni ahanyene umviriza rero jewe uno munsi jewe singena ntakoze ibara uno munsi oya oya oya naze naze nawe nyine adufashe kurondera eee eh, aha muri twebwe umusuma aramenyekana eh. muta mbega urazi jewe hari ikintu nabonye nikeka ko vyoba bifitaniye isano eh, ikintu kigiki nyarutsa mbwira mbwira umve urya mwana wa Thierry eh. mbona asigaye yambara uduhuzu twiza dushasha eh none ntiwumva ntiwumva ko ari Thierry nyene eh wari kurahari oya oya oya nukuri umwana wanjye ndamuzi niyeba ahubwo nukuraba neza twarinjiranwe eh. sha eh tenge hmm? nakubwiye n'ukuri ko mpava nkora ibara jewe n'ukuri sindara ntamenye umuntu yanyibye naho byogenda gute agashi muhejeje kumviriza igikino agashi mutegurirwa na population media center pmc mu mpfunyapfunyo icyo cyari igice cya mirongo itatu cy'igikino agashi cya kane dufatiye kuri iki gice cya mirongo itatu cy'igikino agashi cya kane muheje gutega amatwi population media center ibashikiriza ubutumwa bukurikira muri iki gice turumva ko katya ashitse aho agiye gupanga tukumva ko azobana n'uwitwa girene katya tukaba twarumvise mu bice byahera ko yavuye kwa gudura asa n'utukanye ata no kubona baramuhaye indaro bakamwemera iwabo mu buzima bubayabaye nabo nyene basanzwe barimwo katya rero ubu akumva ko agiye kwigenga akiturutse akicura ku masaha ashakiye ko atacamira ubwo buzima Katia agiye kubamwo mwumva hari inyungu azobukuramwo mushaka kumenya byinshi kuri ibyo bandanya mukurikira igikino agashi ca kane agashi